Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 2, 1939 Isinilang sa Cebu City si Bishop Patricio Alo. Sa edad na labing tatlo, pumasok siya sa San Carlos Minor Seminary sa Cebu City. Kinuha niya ang kanyang licentiate in philosophy sa UST Central Seminary sa Manila. Nakamit naman niya ang kanyang doctorate in sacred theology sa Angelicum University sa Roma. Naordinahan siyang pari sa edad na 24 at naging obispo sa edad na 41. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.